Nakon uvoda, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, vam prisutnima, a i oni koji nas prate preko interneta. Večeras ako da uz Allahu te bareke pomoć govorit ćemo od dva nova Allahova Tebare Kvetara imena sličnog značenja. A prije nego što otpočnemo sa novim imenima, koje su prošli put radili ime? Zadnje. Al-Azim. Večeras ako da govorimo o dva nova imena, e, imena koja su velikog značaja za svakog čovjeka, svakog pojedinca, za svako stvorenje. Zašto su od velikog značaja svako stvorenje? Jer upravo iz onoga što proizilazi iz značenja ovog Allahov te bareke imena, imena kojim se on subhanahu wa opisao, je život i postojanje svakog stvorenja na dunjalu. A to su dva imena, Ar-Razik i ar U prijevodu značenja mogli bi kazati jednom riječu, obskrbitelj, ili onaj koji daje na faku, rizku, svakom stvorenju. Tako da u jeziku svima vama već dobro poznato značenje rizka. Da je to obskrba, hrana. I sve što može obuhvati jedna riječ znači jednom riječu hrani, što unosiš u svoj organizam, može obuhvat tvoju odjeću, može obuhvat sve ono što ti posjeduješ. Sve je to risk koji ti Allah te barek podario i čime te on subhanahu wa ta'ala obskrbio. Allah te barek ime Ar-Razak u Kur'anu se spominje na jednom mjestu dok se u obliku množine, množine spominje na pet mjesta. A ima razik se spominje u sunetu poslanika sallallahu Tako da prije svega Allah te bareke to spominje u suri Zarijat 58. majetu gdje kaže Inna Allahe huvar razzaku dhul kuvati Ovdje Allah te ukazuje da je on taj koji je ar-razak obskrbitelj o svim stvorenjima se on te bare letala brini Nemoj da se plašiš, nemoj da strahuješ, da ćete mimo ići nešto od onoga što ti gospodar Tebare koji je tada propisao. I ne samo to, nego je on zvuk kuve, da je on moćni i jaki i snažni koji može da se brine o tebi i o svim stvorenjima. A vidjet ćemo iz nastavka predavanja o koliko se stvorenja Allah Tebare koji je tada brine. Što ukazuje da je on, znači toliko moćan i snažan i jak, da se može brinuti o svim tim stvorenjima svojom. malo o svjetovima danas koja postoji, koja su postojila prije. Svijet biljki, životinja, čovječanstva. Koliko je danas stvorenja prisutno? Na moru, u moru, u kop, na kopnu, u zemlji. O svemu tome Allah te barek ve vodi brigu i svima njima je propisao i daje i hrani i brine se o njima. Subhano. Danas čovjek strahuje da zasnuje porodicu. Boji se, Straha jel? Nema što da jede on, šta će jest porodica, šta će jest djeca. A zamislite Allah te bare stvoritelja, o svim stvorenjima vodi brigu. I to je tvoj gospodar, tvoj stvoritelj na koga se ti ah i oslanjaš, u koga se uzdaš, koji je na tvojoj strani ako si iskreni pravi vjernik koji će te pomoći u svakoj situaciji. Iz svih ovih imena proizilazi veličina Allah te bare kvetala, veličanstvenost. Pa se diviš Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj veličini. I pogledajte, kada svako ovo ime uzmiješ i promisliš i razmisliš o značenju, a Bibi mora ti ima da poraste u Allah te bare kvetala. Jer si ga spoznao jednim novim imenom, jednim novim značenjem kojim se on subhanahu wa ta'ala opisao. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala obliku množine neka od tih mjesta gdje spominje sura Maide 114. ajet i sura Al-đuma 11. ajet. Allah što kaže wa I ti nas obskrbi. Ti nam podari na faku. Jer si ti najbolji Jel ti najbolje znaš, jel su od onih koji obskrbljuju najbolji obskrbitelj. Ne postoji neko sličan tebi. I ništa nije, znači, slično Allahu te bareke wa ta'ala. Lejse ke Ništa nije kao on. Te bareke wa Pa tako ni ovom svojstvu, ovoj osobini, osobini znači da on daje, da vodi brigu o stvorenjima. I sljedeće mjesto jeste Wallahu hajru razepin, a Allah je najbolji obskrbitelj koji vodi brigu o svojim stvorenjima. Kako je značenje kada se odnosi na Laha te bareke Šta su učinjaci kazali? Ovo znači ar-razak, ar-razik kada se odnosi na Laha subhanahu wa ta'ala. Ibn Đari rahimahullah je kazao ar-razak je onaj koji obskrblje svoja stvorenja i vodi brigu o njima dajući im hranu. Ovo je mišljenje, znači, kom, e, Ibn Žarira, koji je pokušao pojasniti Allahu te bareke ime Ar-Razak. Ibn Athir rahimahullah je rekao Ar-Razak je onaj koji je stvorio riznice obskrbe. Stvorio riznice obskrbe, zatim kaže iz kojih daje i dostavlja risk. Kome? Stvorenjima. Znači da je on te bareke vetala stvorio i iz te riznice dostavlja stvorenjima. To ćemo vidjeti iz nastavka predavanja. Sadi Rahimahullah je kazao rzak je onaj koji opskrbu daje svojim robovima. I vidjet ćemo kako on to podijeli ovu e, vrstu znači opskrbe riska u pitanju stvorenja. Zatim kaže nema ni jedne životinje na zemlji, a da Allah te bareke ne brine i ne vodi brigu o njoj. Znači ovdje ukazuje na posebnu brigu prema pažnju prema životinjama i opskrbu znači za životinje. Zatim kaže što se tiče ljudi, stvorenja, razumnih bića, kaže postoje dvije vrste opskrbe Danas ljudi vode posebnu brigu o ovoj općoj opskrbi na koju šest sati Rahimahullah ukazuje. A to je ova koja znači obuhvata i vjernike i nevjernike i dobre i loše sva stvorenja misli se na razumna bića obuhvata ova opća Allahova te bareke e, briga i obskrba u smislu hrane odnosno odgoja njihovih tijeles, tijela svak jede i pije i unosi to u organizam i to je znači o svakom tom stvorenju Allah te barek vetala vodi brigu. Ali kaže postoji posebna obskrba koju Allah Đelešanu daje posebnim svojim robovima, a to je hrana za njihove duše. Ne za tijelo, nego za dušu tijela. A to je iman. Hrana za to je, kaže, iman i ilm, znanje. Jer iman bez ilma ne vrijedi niti znači e, znanje bez imana ne vrijedi. Moraš Bibi kada obožavaš znaš što obožavaš. s druge strane kada obožavaš, da obožavaš onako kako to gospodar te bare tala zahtjeva od tebe. Sa imanom i čvrstom vjerom u Allaha te bare To su dvije posebne vrste. Znači opća i posebna. Opća je gdje učestvuje i vjernik i nevjernik. Dobar, svi mi jedemo, svi mi pijemo. I oni i mi. Allahi Ko se hrani? Ko hrani ove duše posebnom hranom? Ko je nadahnuo duše? Ko je uputio duše? Koji je počastio uputom? Allah te bare kevetala. Sve nas i prije nas i koji će doći nakon nas koji će biti upućeni, Allah je počastio znači ovom posebnom obskrbom. A to je hrana za njihove duše, imanom i znanjem u Allaha te bareke, te Plodovi spoznaje ovog, ovih velikih Allahovi Tebare i imena i naravno znači mi smo kazali da se spominje u jedini i u množini i da se u hadisu poslanika sallallahu alihi veseleme navodi ima razik e, bilježi hadis e, e Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Mađe gdje kažu da je, znači šeha da je hadis vjerodostojan, gdje poslanik sa osam između ostalo kaže za Allaha te bareke wa ta'ala huval haliku, al qabid, al basit, al razik. Opisuje Allah te barek vetala određenim brojem imena. Hadis je vjerodostojan, znači nije ovo onaj hadis o kojem smo govorili na početku. Da li se spominje negdje, znači svih 99 devet te barek vetala imena. Znači takav hadis ne postoji. Poslanik sa osvijem nije izrekao hadis gdje je pobrojao 99 devet te barek imena. Ali postoje hadisi gdje je poslanik sa naveo nekoliko Allah te lijepih, lijepih imena. Nama je potvrda iz ovoga hadisa da je poslanik selem naveo i potvrdio Allaho ime Razik. A gore smo kazali Ar-Razak. Znači u kuranskim ajetima da se navodi. Prije svega, znači prvi plod spoznaj ovi Allahovi Tebare Kevetara imena jeste da čvrsto Habibi vjeruješ da je jedini obskrbitelj, pravi, istinski, koji vodi brigu o svim stvorenjima Allah Subhanahu Wa Ta'ala i da je to posebna blagodat koju gospodar bare Kvetala zahtjeva i traži od nas da se prisjetimo toga. Da se prisjećamo, jer kada se čovjek prisjeti da opstoji Allahovom voljom, njegovim emrom, da je on taj koji te hrani i brigu vodi od tebi, koji ti daje i pruža svakodnevno, a bibi moraš znati, moraš cijeti, moraš poštovati. Moraš ga obožavati, subhanahu wa ta'ala, znači onoga koji vodi brigu o tebi, Moraš mu biti pokoran, moraš se odazvati njegovim naredbama. Jer Allah Đelšanu kaže u kuranskom ajetu u suri Fatir, treći ajet Ja ejuhan nasu kuruni metallahi alejkum Ovi ljudi, o ljudi svima se obraća gospodar svjetova, ne vjernicima Sjetite se Allahove te bareke je tara blagodati prema vama koja je to blagodat koju traži gospodar Subhanahu Tala se sjetimo, da se prisjetimo ili da se prisjećamo minas da li postoji drugi stvoritelj da vodi brigu da je stvoritelj mimo Allaha te bareke koji obskrbljuje vas iz nebesa i iz zemlje Znači prvu stvar na koju traži Allah te barek u kuranskom ajetu jeste da promisliš, da se prisjetiš da li postoji stvoritelj pored Allaha te vetala koji je stvoritelj i ujedno da vodi brigu, da daje risk i opskrbu iz nebesa i zemlje. Ne postoji. Zatim kaže Allah šanuhu, nakon toga La ilaha illahu nema drugog istinskog Boga koji u mogućnosti, koji može, koji posjeduje to da ti dadne osim on te bareke koji je jedini zaslužan da se obožava. Zatim završava fe ennatu fekun. Pa kuda se onda nakon nove spoznaje na koju vam ukazuje gospodar te tala odmećete. Kuda se okrećete? Znači, da li postoji gospodar stvoritelj koji stvara poput Allaha Tebare Da li postoji neko koji vodi brigu o vama, koji vam daje rizik mimo njega? Ne postoji. Allah on kaže, la ilaha ila Nema drugog istinskog Boga koji posjeduje te osobine osim njega koji je zaslužan nakon svega toga što ti je dao da bude obožavan jer nakon toga kaže onaj koji to bude svjestan toga, nemoj da se nakon svega ovoga odmećeš, nemoj da zaboravljaš Allaha subhanahu wa ta'ala koji te je stvorio i koji vodi brigu, koji vodi brigu o tebe. Zatim Allah Đelešanu kaže Kul mei jarzukukum samavati val ard Reci, ko vas obskrblje, ko vam daje risk i na faku i iz nebesa i zemlje. Upitaj, znači pitaj sve ljude, pitaj sva stvorenja, ko vodi brigu o vama, ko vam daje risk iz neba i iz zemlje. Zatim kaže, kulillah i reci da je to Allah taj koji vodi brigu i koji vam daje risk i na faku, ko se brine o vama. Zatim kaže wa inna au la'ala hudan au fi mubin. Pa ko je onda od nas na pravom putu? Mi ili vi? Nakon toga. Ili ste, kaže, vi u očitoj zabludi. Ova druga strana koja negira, koja nije prihvatila, koja nije svjesna Allaha te bareke ve ta'ala nije svjestan, ne prisjeća se toga, neće da razmišlja o tom riziku. Odakle? Ko daje, ko stvara, ko te hrani, ko brigu vodi o tebi. Neće da promisli. Jer kad promisliš i kad razmisliš, a bi moraš doći do zaključka da je Allah te bareke vetara taj koji vodi brigu. Allah što kada pita ovdje kul men jerzuku kumine samavati val ard. Reci ko vodi brigu vama? Ko, ko daje risk iz neba i zemlje? odma odmah naređuje. Reci Allah Đelešan da je on taj koji vodi. Ne daje ti plaho puno vremena, znači da ti razmišljaš. Aha, možda ovaj, možda ne. Odmah reci, odmah ukaži da je to Allah te bareke vetara koji te hrani, koji te odjeva, koji Brigu vodi od tebe, o tvojoj poroci, potomcima, prije tebe, nakon tebe, o svim stvorenjima. I znači ovdje je jako bitno da čovjek ovo shvati, da razumije da je to prvi plod, da je gospodar Subhanahu wa ta'ala taj koji vodi brigu o tebe. Zato Habibi od tebe traži da ne bježiš od pravog puta, nego da slijediš pravi put Allaha i poslanika sallahu alihi wasallam kada si na poslu, kada si van posla, kada nemaš, kada su oskudici, da razmisliš da onaj koji će ti dati na faku, koji će te hraniti, koji misli o tebi Allah Đelešanuhu, nemoj misliti kad neko priprijeti, zaprijeti i ostavi, ostavi vjeru, ako budeš na vjeri, neš imati posao, niješ imati ovo, neš imati ono. Habibi, niko od njih ti ne daje rizik. Allah Đelešanu obskrbije i tog poslodavca, i tog direktora, i tog koga mijenja, a i tebe i sve nas. Niko znači ne izlazi iz ove Allahove te barek letala volje i njegovog, njegove obskrbe. Tako da kada si svjesan toga Habibi, da čvrsto vjeruješ, onda nemaš brige, niti se plaši za siromaštvo. Ne boji se toga, niješ biti siromašan. Jer Allah je obećao da vodi brigu o kome, o vjernicima, o svim stvorenjima. Kazali smo, opća i posebna, opća sve obuhvata. Vidiš da svi ljudi imaju dunjaluka. Rijetko ko da umiri od glada. Rijetko ko. A posebno na našim prostorima ovdje. Ni u ratu nije bilo osoba koji su presrli od zlata. A šta sada? Pa kažeš ne mogu, ne mogu da sprovodim vjeru, posao, obaveze, kako ću preživjeti, kako će preživjeti, pa sad imam porodcu, sad imaju djeca. Habibi, Allah šanu vodi brigu i o tebi, o tvojoj porodcu, tvojoj djeci. A što budeš više bogobojazni, više se Allaha te barek vatala bojao, Allah Đelešan će ti više dati rizka. I vidjet ćemo znači da jedan od plodova, jedan od plodova spoznaje ovoga imena, da onaj koji bude bogobojazni, više se Allaha te barek bojao i plašio, da će ga Allah Đelešanhu počastiti tim rizkom. Zatim Allah Đelešanu ukazuje na mnogo mjesta u Kur'anu. Ukazuje na ništavnost onih laži i božanstava koje su božavali mušici Meke i koji danas obožavaju u čitavom svijetu ukazujući na jednu posebnu stvar, znači mi znamo da su oni neispravni, da njima e, ibadet činiti neispravno, da onaj koji čini ibadet kipovima, idolima i slično, da je mušrik. Međutim, Allah Đelšanu ovdje ukazuje da ti isti ne mogu ti korist pribaviti, niti štetu otkloniti, niti mogu dati hranu. Allah u određenim mjestima u kuranskim ajitima ukazuje da oni ti ne mogu dati hranu. Što znači da je zaslužan da bude obožavan onaj koji vodi brigu o tebi, ko te hrani. Koji je istinski taj koji daje tu hranu i život. On treba da bude obožavan. A ne ta znači nepokretna stvorenja ili mrtva bića koja ti mogu pričati, niti mogu rukama mrdati, niti mogu hodati. Znači neživa bića ne mogu ti niti pomoć kako dati niti onaj da ću ostraniti. Allah Đelšanu kaže opisujući takve يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون Obožavaju koga? Allah što opisuje, opisuje takve. Obožavaju, kaže, pored Allaha te bareke vetala, one koji ne mogu nikakav rizk, nikakvu hranu dati. Allah Znači, ništavnost takvih lažnih božanstava je jedna od ti da ti ne mogu risk dati, opskrbu, da te ne mogu nahraniti, da ti ne mogu dati nešto od hrane. Nisu mogućnosti, kaže, da ti daju nešto niti iz nebesa, niti iz zemlje. I zatim na kraju ponovo kaže, niti šta mogu dati drugo mimo toga. To je samo jedna od stvari koja ukazuje na neispravnost, ništavnost njihovog ibadeta, obožavanja njih. A postoje mnoštvo drugih. Znači, osobine kojima Allah te barek se opisuje su osobine savršenstva, imena koja su najveličanstvenija, najljepša i najbolja, ukazuju da je on jedini stvoritelj, zaslužan da mu se robuje, da mu se i bade čini, da se on obožava te barek i da se voli i cini i poštuje. Sve mimo njega te barek je ništavno i neispravno. Zatim Allah Đelšanu kaže Fala tadribu lillahi I nemojte Allahu slične smatrati Nemojte namoti sličnosti Allahu te barek Znači ne postoji Niti će postojati Niti je postojalo nešto što je slično Allahu te barek U njegovom zatu Veličanstvenom biću Niti u njegovim savršenim osobinama a jedna od Allahovih osobina jeste da vodi brigu o stvorenjima, da ih obskrblje, da im daje rizik, hrani ih, vodi brigu o njima, odjeva ih, o svemu tome znači ne može niko učestvovati, niti ima neko, niti ima neko znači ko može, ko može donositi odluke i ko može to učiniti poput Allaha te bareke te bareke vetala. Zato završava kuranski ajet pa kaže Inna wa antum la ta'lamun. I Allah je taj koji zna, a vi ne znate. Allah zna iz svog savršenog znanja. Mi ne znamo ili ovi drugi koji još nisu na pravoj uputi, nisu spoznali Allaha te Kvetala, oni još više ne znaju. Još više ne znaju. Ali Allah te ukazuje, podučava i uči čovječanstvo koga trebaju obožavati, kome trebaju robovati, od koga trebaju tražiti ko je taj koji zaista drži opskrbu u svojoj ruci, koji daje znači svakodnevno i danonoćno iz svojih riznica, da se ništa od tih riznica ne umanjuje kod gospodara Tebare Kevetala. I mi smo govorili prije da on udjeljuje, a ne boji se da će nestati. Ne boji se da će nestati, niti može nestati kod gospodara Tebare Kevetala. Mi danas kada imamo olovku ili nešto slično tome, teško nam je to dati nekome. Teško nam je to dati. Allah Tebare Kevetala daje i onima koji ga vrijeđaju, koji ga psuju, i onima koji ga obožavaju, koji ga vole i koji ga cijeli, svima daje. Svima daje. O svima vodi brigu. On smo kazali da je posebna briga o stvorenjima, onim pravim iskrenim vjernicima, a to je da vodi brigu o dušama njihovim. To jest da je počastio imanom, imanom i znanjem o Allahu te bareke, te bareke vata'ala. Zatim Allah Đelešanu kaže Allahu khalaqakum summa summa yumitukum summa Pogledaj to. Allah Đelešanu, na početku on je taj koji vas stvara, zatim će vas sve usmrtiti, a nakon toga će vas sve oživjeti. Allah vas stvara, a on kada te stvori Habibi, daje ti život. Da li može život tek tako opstati? Obstojiti na ovom dunjavu Mora jesti, mora unositi hranu. Mora se razvijati, mora odrastati. Allah on te počastio životom, stvorio te, zatim vodi brigu o tebi kako će se razvijati, kako ćeš rasti, kako ćeš jesti. Nakon toga Allahu pripada moć i pravo da ti uzme dušu i život. Pa ti uzme dušu i život. Pa nakon toga, nakon tog života, će vas sve usmrtiti. Pa zatim kaže Allah Đelešanu Hel min ikum men min min A da li od vaših lažnih božanstava koje vi obožavate mimo njega postoji neko koji može slično nešto učiniti? od ovih stvari. Da li neko može stvoriti, da li neko može znači usmrtiti i da li neko može oživjeti nakon smrti. Ne postoji niko. Ovo sala te barek vetala ukazuje na ispravnost, ništavnost oni koji oni te eh, obožavaju mimo Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže: "Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Onda shvataš Bibi, razumiješ ove završne ajete, znači riječ u ajetima djelašan kaže neka je uzviše, neka je visoko Allah te bareke vetala iznad svega onoga što mu ravnim smatraju. Razumijete? Znači ovdje Lašan ukazan svoju moć, da on stvara, da on usmrćuje, da on oživljava nakon smrti i niko nije pored njega u stanju to učiniti što on te barek vetala čini i zatim ukazuje čovječanstvu da je on zaslužan da bude obožavan, da je visoko iznad svega onoga što mu smatraju ravnim, jer njemu nema, znači niti može biti nešto što je ravno i slično njegovoj moći, njegovoj veličini, njegovoj uzvišenosti. Ne može znači biti slično niti njegovom biću, Tebare Kevetala niti u njegovim savršenim osobinama. Ne postoji znači neko koji je sličan Allahu te Tebare Kevetala. Zatim Allah Đelešanu kada poželi nekom podariti obskrbu i ovo je jekin iman kada želi nekome da uskrati obskrbu znaj Habibi da ne postoji neko na svijetu da može dati onaj podari dadne ono što ti gospodar uskrati. S druge strane, kada Allah Đelešanu želi da ti oduzme, ne postoji neko ko će ti doći sa tim. To je akida, to je jekin. Znači da čvrsto vjeruješ da Allah Đelešanu što ti podari niko ti neće moći uzeti. Što ti oduzme niko ti ne može dokladiti Bez njegove volje, bez njegove odredbe, bez da on to te bareke vetala učini. Allah dželešanu kaže: "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmetin fala mumsika laha." Kome Allah otvori i svoje milosti, što god ta milost obuhvatila, pa i ovaj risk ovdje, ne postoji stvorenje koje može to zaustaviti. Znači, kada Allah otvori, kada ti podari, kada ti usmjeri, ne postoji neko ko može to spriječiti. Ako tijela odredi da to bude za tebe. Zatim kaže nakon toga vama yumsik fala sile min ba'di a ono što on uskrati što on kada odredi da ne bude znači da ne dođe do tebe ne postoji neko ko će ti poslati nakon njega te bare kveta Vahuva razizul hakim A pogledajte završnice Vahuva razizul hakim A on je silni, moćni i mudri Silan i moćan da mu se ne može niko suprostati njegovim odredbama a mudar je u onome što uskraćuje i što daje Znači Habibi kada ti Allah Đelešanu uskrati nešto Ti želiš Znaj da je to uskratio svoje savršene mudrosti I nemoj da se i kažeš zašto meni Bože dragi to činiš Zašto ja nemam oni imaju Znaj da je Allah Đelešanu završio taj kuranski ajd Ako ti je uskraćeno da je on to uskrati svoje apsolutne savršene mudrosti a s druge strane, niko ti ne može to dati, jer je on je aziz. Njegova odredba kada se, znači, kada je naredi, kada je spusti, ne može niko, znači, spriječiti da se ona ne izvrši. Ako ti je naredio, ako je odlučio da ti dođe to, niko ti neće uskratiti. Ne boj se, mirno spavaj kući. A s druge strane, ako ti je uskratio da se okupi čitav svijet, kako je došao u hadisu poslanika, da ti uradi kakav hajr, neće ti ga učiniti. Čitav svijet. I to je jekina bibi kada ovo znaš, kada čvrsto vjeruješ ovo, ti si drugačiji. Nisi poput onih koji nemaju imana u ovo, koji misle da je sve od njihovi ruku. Ako ima, ima zato što su mu ruke radile. Što se u poslu od 24 sata dođe do napake. A ne znam miskin da mu je to Allah te barek je tala dao. A danas postoje ljudi koji rade mjesecima i nemaju plati, ne razmišljaju pa se jadaju, pa izlaze, pa dižu, jel, demonstracije na svakom mjestu su prisutne. Da traže svoja prava nema, što znači da nije, znači da nije to to, nego je rizk od Allaha te bareke i on će ti dati. On će ti dati onoliko koliko ti je određeno, koliko ti nije određeno, neće ti, znači koliko god da izlaziš i dižeš parole, vratite nam novac, dajte nam novac, niješ ga dobiti Habibi. Mi ne kažemo, njih ne podržava one koji su uzeli ljudima do njihovi metak što im nisu spasili. Poslanik sam sam kaže, nemojte dozvoliti da radi koji radi kod tebe, da mu se znoj osuši na čelu da mu ne isplatiš to. To je islam što podučava, ali mi ne govorimo o toj temi, nego govorimo da čovjek može nekada raditi, da se ne oslanja svoj rad isključivo da je to od toga, nego da je Allah Đelešan taj koji vodi brigu, koji daje rizik i koji, koji brigu vodi o svim svojim stvorenjima. Zatim drugi plod spoznaje ovog velikog Allahovog Tebare Kvetala imena Ar-Razik i Ar-Razak. Dala Allah Tebare Kvetala taj koji garantira i daje obskrbu onima koji su na nebesima i onima koji su na zemlji. Znači, pored tvog čvrstog ekina, kina, da je on taj koji je obskrbitelj, on ti garantuje, da vjeruješ to. Garantuje da vodi brigu o stvorenjima koja su na nebu, koja su u nebu i koja su na zemlji, koja su ispod zemlje, koja su na moru, koja su u moru. O svima Allah te bareke vodi, vodi brigu. Allah Đelešanu kaže وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Ne postoji životinja a da nije na Allahu risk i obskrba o njoj, da ne misli o njoj. Ne postoji životinja subhanu. A da Allah ne vodi brigu o njoj. Da riske na faka i hrana nisu kod Allaha koji vodi brigu o takvoj, takvoj životinji. Ne postoji. Koliko je danas životinja? Ova dabe ovdje obuhvata sve vrste životinja. Razmisla bi, promisli. Znači kad kaže, ajmo samo pomisliti o jednoj životinji, pomisli svim. Znači to čim pomisliš i razmisliš o tome, vidiš veličinu Laha te bareke da vodi brigu o svima njima. A Isa alaih kada se bude vratio, kakav će sviraj biti blagostanje? Životinje neće napati jedne druge, neće napadati insane, tako će biti blagostanje, znači kako došlo Adisa poslanika sallallahu Danas je borba za opstanak. Znači tako opstaju. A u vremenu Isa alaih sallatu toga, toga neće biti. Zatim Allah Đelešanuhu kaže وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم Kaže, koliko samo postoji životinja koje nisu u stanju da sakupljaju hranu. Znate vi danas kada čovjek radi samo gomila novac, neka kaže za, za stare dane, neka, neka, neka, ne udjelje, nego iskuplja, znači da nekada tamo, pa ga smrt pretekne i ono ostane, drugi su koristi od toga. Ovdje Allah ukazuje da ovdje znači postoje životinje koje ne mogu da vode brigu, odnosno nisu u stanju da prikupljaju i sakupljaju za te neke dane, nego jednostavno preživljavaju ono dan za dan, u tom značenju. Zatim Alašanu kaže, a on sve njih hrani, takve životinje nemoćne, a i vas isto tako. on njima vodi brigo takvim vrstama životinja, a isto tako i o vama. Zatim kada vahuo se mira a on je taj koji sve čuje i sve zna. Zna znači kome je šta potrebno i zna i onoga koji doziva, koji vapi, doziva Allah te barek da mu dadne, pa se Allah te barek takvim odaziva. Ovdje pogledajte kako Ibn Kesir protumačio ovaj kuranski ajet. Kaže Ibn Kesir rahimahullah. To znači da ove životinje nisu u stanju da sakupljaju, odnosno stječu, niti da gomilaju bilo šta za sutra, nego jedu samo ono za taj dan koji je Allah poživio, da žive taj dan. Nemaju znači za nešto sutra, da kaže sutra nećemo raditi. <laughs> Nego i sutra znači isto i čeka koji danas. Zatim nakon toga kaže Allah im određuje opskrbu shodno njihovoj nemoći. Stoga on šalje svakom životu, stvorenju, opskrbu koja mu odgovara. Pa čak i malom mravu koji boravi u dubinama zemlje i ptici u zraku i ribi u vodi. Allahu ekber. Znači Allah te barek o svima njima brigu vodi. I oni nisu u stanju znači da tu hranu sakupe za naredne dane. Znači jedan dan se potrude pa sedam dana se odmaraju. Nego Allah što kaže da postoje takve životinje da i o njima vodi brigu. Neće presel, neće uginuti. Nego vodi brigu o njima. Misli o njima. Hrani ih. Ali isto tako kaže, nakon toga odmah kaže i Jakuma, isto tako i vas, o vama brigu vodi. Koliko si nemoćan bivi, znaj da vaša opet vodi brigu o tebi.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 Podera na torba od ozdo, svi dokumenti su mu nestali, a među dokumentima je bio novčanik u kojem je bila sva njegova, znači, lova koju je pripremio za te dane koje će boraviti u meki, Ostao je bez dinara, ostao bez dokumenata, ostao bez svega. Meni to nije znači nešto posebno. Meni je posebno šta se desilo nakon toga. Allah mi, dva komentara su bila. Prvi komentar kaže jedan, znači to je tajac, ništa se ne čuje ka inna Allahe raza ka brate dragi, ne plaši se, Allah je taj koji je obskrbitelj i vodi brigu To je rekao.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 Međutim, risk obuhvata i to i ono što se ne jede, znači, što se ne unosi u organizam. To su znači razlika između kuta, kuta i riska. S tim da kaže imam Kurtobi da između toga postoje stepeni, deređe, deređe kod Allaha Đelešanu. A da je najbolji vi svega toga ono što čovjek za, e, za organizam što se brine, ne ove druge znači opskrbe i vrste toga, nego ono što unosi za svoj organizam, što te organizam jača, što te čini jačim i snažnim. Zašto? Da bi mogao biti jači i izdržljiviji u činjenju Allahu te kvetala i badet obožavanju Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Od Ebu Hureri radi Allahu se prenosi da je poslanik sallallahu alijih veseleme kazao, a hadis bilježi ima muslim. Kaže poslanik, čovjek govori moj imetak, moj imetak. Znači čovjek se samo plaši za svoj imetak, moj imetak, moj imetak. I danas kada vidiš ljudi samo rade na tome kako što više skupiti para kako što više skupiti imetke. Imali smo nedavno onu hudbu kada je na Efendija navodio onim kućama danas koje se grade po Bosni, pa kaže ima tri sprata, četiri sprata, pa zašto će ti kad sam živi sa ženom, neka kaže za unučad, a kaže sutra kaže došao sin, sin se odvoji kuću sebi napravi, unuče došao odvoji se kaže od oca, a otac kaže isto tako izgradi kuću, pa kaj neka za uručadi. Prazna kuća, razumijete? Moj imetak, moj imetak. Zatim kaže poslanik pa od imetka on pripada samo ono što pojede samo ono što pojede, pa to uništi. To je prva stvar. Znači, pojede i što uradiš? Nema bi prođe, ništa ne ostane. Zato kaže da boda ne ostalo u tebi. Znate na kvetu <laughs> Šta god, da bude ne ostalo. Znači, ode. A sve on snaži od toga. Zatim kaže, ono što obuče i podere. Znači, metkom si platio, lijepo izgledaš, alhamdulillah, te počasti, Allah voli da vidi blagodati svoje na robovima ukrasi, znači što čovjek može se od, od odjeće ukrasi, to mu je pohvalno da radi na tome. Ali će to poderati i to prolazi. Zatim kaže nakon toga i podijeli i proslijedi. ima od imetka ono što podijeli, što proslijedi i od dalje, znači drugi se koriste, koriste od toga. Kad sve što je mimo toga, sve što je mimo toga, on će kada preseli i na drugi svijet ostaviti drugom. To više njegovo nije. Zato pametan čovjek razmišlja o imetku, kako i na koji način. Vi znate Ebu Bekr radijalanu, odnosno prvi svoje poslanika sa je preselio šta su našli od imetka? <laughs> što je imao? Udjeljivao, udjeljivao, udjeljivao, udjeljivao, iako imao od ratnog plijena. Znači da je mogao biti, jel, najbogatiji. Zatim kao vladar, kao poslanik sallallahu alejhi ve šta je ostalo iza njega? Šta je ostalo iza Ebu Bekra radijalanu? Danas često godine Ebu Bekr bio bio je Bubek trgovac, moćni. Abdurrahman bin Auf bio trgovac, moćni. Jesu, oni su bili trgovci. Imali su. A šta su radili tim što su trgovali? Da li je to što su gomirali i gradili palače ili ono što zarade, kažu ovo je pisa bili la. U Medinu došla karavana, nestašica, niko ništa nema, dolazi on sa karavanom, punom u izobilju. Ljudi nemaju da pupe, nemaju para, kao sa pisa bili Sve. To je bogataš. Ne da se ti onaj pravdaš, oni su bili, počeli mi da budemo bogati, nam bilo je trgovac. Pa dobro, sto hiljada muslimana je bilo na oprosnom haču, koliko je bilo od njih trgovaca moćnih, koji su bili poznati po trgovini i radili s tim da su oskakali u imetku. Po sto hiljada. Uvijek ćemo nabrojati dvojicu, jel? Ebu Bek, Abdurrahman i Mnau. Ebu Bekr, Abdurrahman i I oni kad pogledaš njihov imetak, dolazi Tebuk, dolazi, znači se prikuplja, e, sredstva za e, vojsku, kako znači osnažiti, na koji način osnašiti tu vojsku, logistika. Dolazi Omer da prestigne sve ostale, da pretekne kaj Allah, postane će poj metka, kaže dajem za Allah i poslanika, za vjeru. Koliko ti ostalo osloka još poj metka, A dolazi Ebu Bekli, kaže daje savi metak Allah. Koga ostavljaš, ostavljam Allaha i poslanika. Dovoljno je to poroci, znači Ebu Bekrovi. To je bogataš. Kontate, daje sav svoj metak. I tako su sahabi, oni su davali, ljudi su drugi plakali, nisu imali šta da daju. Pa dođe sa pola hurme, zaista pola hurme dođe na tu kamaru i stavi. Evo da i on učestvuje u tome. A su znali vrijednost, boj se, boj se vatre makar sa pregršt hurme. Može se prevesti pregršt, može se prevesti u, u, ovom hadisu Buharije kao i pola hurme. Razumijete? Da se bojiš, ali to istinski svog srca, ono što imaš, to dadneš, što udjeliš. I to je bilo njima, znači, pojenta života. Da su udjeljivali. Poslanik sa osam kakve je kuće ostavio iza sebe. Bilo je koji su imali jako fine kuće. A poslanikove kuće kakve su bile? Ko je nama uzor? Ashabi ili poslanik sallallahu alihi wasallam? Poslanik sallallahu alihi I poslanik nije zabranio čovjek da ima ono što mu pripada, ono što može, da, a ne treba pretjerivati, ne treba da se natjecati. Danas pravkovi pucaju, kod braće što kaže, ti si mene, kaže, prevario. Zašto smo prema nedavno je bila medresa ovdje? Vrat Bila Držišće država, znači prava što žena ima, što posjeduje ti prava, pa jedno od prava da imamo ders, pošto se radi o risku. Spomenuo je znači u svojim predavanjima da ženi pripada, znači da ima odvojenu kuću, pravo na to, da ima spratiost. Nakon toga, bratu dolazi žena kući i kaže mu, ti si mene, kaže, prevario što sam te prevario, boj sa Kaj, kad si me, kaže, ženio, nisi mi rekao da im pripada pravo, da imam pravo na kuću, kaže. Gdje je ta kuća što si suhala? Ona, ne znam, teško na lami, teško, zašto? Pa na čemu se mi odgajamo, suhala? Šta mi želimo? Brat kaže, sestra, ja sam te ženio, imao sam burek tada, <laughs> da je napravi. A pa jel, a nije sudala zbog toga. Zbog čega sudala? I nije ti bilo nakaj pameti to. To što je še spomenuo, alhamdulillah, to i to tako pripada. Međutim, koje u mogućnosti? Ali da li je to osnovno, znači, pravo njeno, odnosno šart, da bi taj brak uspio? Da moraš imati taj mesken, da moraš imati kuću, da moraš prije toga živjeti sa majkom, sa svekrvom. Razumijete? Zašto? Šta ti smijeta? Ako brat ima, a brat odvojen, nije uopće skupa. Ali ona se hoće kuću, posebnu kuću, i traže tako. I koliko danas brakova koji žive šest godina, sedam godina, desetak godina i sad su počeli samo da izmišljaju znači svoja prava koliko kome šta pripada. Čim to počne u braku da se kaže meni pripada moj hak, te pripada tvoj hak, to će da pukne vrlo brzo. Tu nema ni harmonije, niti ljubav, niti bilo znači, kakve vrste sklada. To ne može znači opstati. Ali da vidimo, dobro, hajde, to ti pripada islamu. Da vidimo šta je poslanik Ali je sam dao svojim ženama koje su bile najbogobojaznije, a koje su ti primjer u vjeri. Primjer u vjeri. Ajša radi Alanha kaže, kada je poslanik Ali Slatu Vasalam ustao na, na noći namaz obavi, nije bilo mjesta da spusti svojemu vare čelo nad zemlju, da učini seždu, nego je morao moje noge, znači, sklanjati u stranu, da bi obavio. Subhala sobe Ajša radi su bile zadovoljne, bile su čestite, bile su prave vjernice. Gdje su danas žene takve? Gdje su muževi da budu zadovoljni sa takvim? Sa takvim, znači, načinom. Nego hoćemo samo nešto širimo, gradimo. Ne kažemo nije, znači, to dozvoljeno da je to zabranjeno. Govorimo da je zabranjeno. A bi govorimo o nekoj vrsti skromnosti. Da se ogodamo na poslanika sallahu alihi wasallam, njegov život, život. Zašto? Zato što je to najodabranije stvorenje, najbolje stvorenje, on nam je uzor u svemu. I njegove žene su primjer svim ženama. Pa da vidimo ostale sahabike kako su živjeli. Vratnog plina je bilo puno, braćo. Na fake je bilo puno. U osmanovom vremenu mnogo je dolazilo znači od ratnog plijena u Medinu. Tako da Medinjani nisu ništa drugo radili, živjeli su od ratnog plijena. Išao je glasnik kroz Medinu, pitao treba li kome, na, znači od ratnog plijena se odimao sirotinja mu sudio, nije bilo niko da kaže treba meni. Zato učinjaci je fitna tada nastala da se ubi Osman radi Alanu. Ljudi nisu više ništa radili, samo su sve to uživali, kod danas su je socijalna na svakom mjestu i onda samo znači počnu prepričavati, skenirati, analizirati osobu do osobe i donose huk, huk, huk. Tako je do Osmana, ulema upravo tako je došlo znači ubistvo Osmana. Ljudi nisu imali šta raditi, počeli su sjetiti po čoškovima, družiti se, sjeliti, ne vode brigu nekim drugim stvarima, ali da vidimo Osman postavio tamo svog, postavio svog, postavio samo na Osmana radijalanu. I na kraju dok nisu došli iz Iraka, oni najjači, da kažemo, kao neustrašivi od njih, koji su u sudu dignu sablju na Osmana radijalanu. Tako se okončalo to. Međutim, a Bibi, a da vidimo, znači njihov život, kako su bili, šta su imali, razumijete? Dok se o ovom pričalo, ovakvim stvarima, a bi, naš kako je ljepota bila živjeti 95., 6., 7., 8. i 9. Svi su imali iman, mašala, visok. Braća se vola, sestre se vole, svi se cijeli. Danas kad se počelo samo u Dunjaluku pričati, daj mi, daj mi, daj mi, radi ovo, treba mi ovo, treba mi ono, treba jedna mašina, druga mašina, treća mašina, treba mi ovo, treba mi ono. Pa ja imam pravo na pa ja imam sluškinju u kući, imam pravo i na to, razumijete? Na sve se traži šta imaš pravo. I čovjek isto traži da Daj da vidimo siru poslanika, sam šta su imale te žene. Ovo kad se kaže, pa daj nekoj koji stvarno hoće dunjalu i to pusti. A bibi, što je tebi najpreće u životu? Znate, imate ljude koji danas kažu zabranjena ta igra, zabranjena ta igra, zabranjena ta igra, zabranjena ta igra. I sve zabranjuju, znači ne daju ljudima oni koji su malo slabijeg imana, ljudi koji su navikli da ime ne daju nikakvu vrstu alternative o tome. Da samo zabranju. Zato što gledaju život sa svog nivoa, znači imana. Što ja še kaže, Kesru Allahom salekom, Allah povećao, kaže, vaš broj, takvi, koji tako gledaju. To su maša, najbolja elita umeta. Ali kaj, brate, znaj da ima neko koji je malo hafifniju imanu od tebe. Neko ko ne gleda ako tako, ne uči Kur'an nema toliko koliko ti učiš, nije ne posjećuje dersove, ne sluša dersove, ne, ne događuje se svakodnevno, neko je manje, gdje je malo pa ga pogledaj, znači, Elhamdla, dobar sa tome, možeš tu, možeš to proći. Igraj malo futbala, ba. Id pet dana igraj futbala to, nije problem, igra igraj malo futbala. Košarkima, ti provodi, za tebe to danguba, ti više voliš da proučiš čuz Kur'ana. Ja pa bolje, kad pogledaš što je bolje. Bolje zato ima za svaku riječ koju isproučio. Alhamdulillah, znači zamislite svaki harf koji pučić, koliko ima čovjek, do koja je tamo skače. Još nema ni nijeta da se osnaži, Znači, lupio je, pulio je to, razumiješ. Ali on, alhamdulillah, kad dođe vrijeme namaza, on će otići u džamiju To je hajr veliki. Znači, on nije na tom stepenu poput tebe. Ne mogu da kaj ne može to, ne može to, nemoj tako gledati. Ne gledaj drugačije, znači dozvoli mu, ne kradi, ali znaj, znači da umetu ima ljudi koji su natječu u dobru, ima oni koji su na sredini i neki koji kaskaju. To je tako Allah Žešanu ono opisao umet poslanika sallallahu umet ljudi, da ima svakakvi, ali znaži svakom nešto što mu odgovara. Kontaš. E i ovdje, znači u našim braku i našim životima, a vi nemoj samo da gledaš ono što ima princeza, što ima kraj, što ima ja bi ovo, ja bi ono. Kontaš. Meni treba zadovoljiti se s onim što imaš i reci alhamdulillah tome i ustraj i gledaj da zadovoljiš Allah te bare kvetala. Pa subhana koliko je primjera znači od i zatim je koja je došla nakon njih, pa sve do dana danas. Koji ne gledaju život znači kroz te obaveza trebaš mi ovo, ja primam pravo, ti si svam, prevario sam. Nisi mi to kazao. Kod njeno bilo pravo da mora znati da kaj, došli pijetonih šatva, pet šatva poslije pri sklapanju braka. Nigdje se spominje taj šart. Da bi brak valjao, znači šart da se sklopi brak, to je pet šartova. Još odvojeno sve su A to je tako kad čovjek i kad pomisliš od koga dolazi, to su ljudi koji žive sunnet, koji hoće da budu najbolji, znači u umetu Bosne, oskaču svega, ali za svega toga se krije svašta. Iz ovih prsa svašta čovjek ima unutra što prikriva, ali ne to izaći izađe, razotkrije se Allah onda dalje to da izađe. A nemoj da budemo takvi, znači, daj da budemo znači, pravi muslimani, da budemo zadovoljni sa onim što imamo, da ne tražimo nešto idealno, nego smo, hvala, Poslanik sa oselem je mogo da ima nešto najbolje. Za nije Omer radi Allah došao kod poslanika sallallahu alihi veseleme, ona hasuri. Leži i ustaje poslanik, ostali mu tragovi hasuri poliđu. Omer sjeo, počeo plakati. Jeca, jeca, jeca, kaže Allah poslanik, zašto Omere plaćeš, zašto? Ka Allahu poslaniče, zar nemaju kralje Perzije to, zar nemaju, znači, Bizantije to, imaju to, a ti kaže na tome. I onda mu kaže, poslanik sallam, Ela Terda, zar nisi zadovoljan, kaže Omere, da njima, kaže, bude dunjaru krema dženet. Kako ga ti, poslanik sallallahu ga tješi. A pogledajte kako ga je odgojio, kad je dobio vlast, kad je postao halifa, kakve odjeće otišao da uzme ključeve kuca zakrpa koliko je zakrpa, to su bili znači e, prepoznatljivi znakovi da mu daju te ključeve u zakrpljenoj odjeći i na kakvom joj, kako je jahalici došao, da li na dvije na jedno pa se mijenja u toku putovanja, Omer, halifa koje pripada pravo, nam kočije, zlatne ono u smislu tako uradi da ga prevuku tamo. Razumijete? Omer, znači, da brani nakon Ebu Bekra umetu poslanika za oselem. Zamislite, kako danas uzeš u kraljeve, ljubi kralju, kralju, kralju. Zamislite Omera radijala kako bi trebao ljubiti, grliti, dizati. Kad bi se vrednovalo, znači, iman, e, i sve ono što Allah Želešanu traži, niko i ne može preteći, ni Ebu Bekra, ni Omera, ni Osmana, ni Ali, nakon poslanika sa To su najbolji umetu poslanika. A je odjeći otišao? Jer mogao imati, mogao imati bio halifa, Omer, Ebu Bekr preselio. Omer otvara kasu Bejtu Mala, nema ništa u kasu. I on kaže ne može, ne može se stići, ne može se preteći. Sve je podijelio prije smrti, razumijete? Preteko znači, htio, znači nije htio da stoji to da gomila, tamo ljudi imaju znači potrebe za ti, nego dijeli bismila. Treba, kome treba samo dijeli. I to radi radio Omer radijalan isto tako nakon smrti. I koliko je primjera, znači mi slušamo se dersa, a se, znači, se ovo vraća na rizik. Svatanje to je obskrbe. Dolazi jedne prilike, znači, ko žene, kaže žena tamo ima malo više tijesa za kolače, otkud ti to kad zna da nije dorosio. Kada sam svaki put kad ti doneseš ono koliko vam treba, malo odvoji opet, malo odvoji i skuplja, skuplja dok nije skupla određen znači, dio i napravi kolač. A, kaj neće više, znači, porodi se <laughs> kaže, previše, pa uskrati sam sebe. Razumijete? To su pomenuti pa primjeri za kojima se trebamo povoditi, koje trebamo slijediti. I sama ta zakon njegove odjeće govori o njemu. Održao hudbu, dao mu sin odjeću. Kaže, otkud tebi ta odjeća tako fina sređena? Kad dao mi je sin, <laughs> dao mi je sin. Htio se opravda odmah, nije znači od imetka, bili tu mala, nije iz kase, nije od plate, nego mu dao sin hediju. Razumijete? A to su pravi primjeri. Pravi primjeri. Kakve su im kuće bile, kakve su im žene bile, šta su jeli, šta su pili, čega su živjeli. A mi tražimo sve što je idealno, idealno, idealno. I samo neka prava, ne da ih izmišljam, prava postoje, ali vi ne mora sad ta prava uzeti, pa nisu uzeli najbolji. Najbolji nisu uzeli to što im pripada tih prava, ostavili su radi lađe Lešanu, dali malo talak dunjaluku, s druge strane malo zuhda, pokaže malo zuhda prema dunjaluku. Nemoj da ga toliko voliš, sjeniš, poštiš i smatraš velikim. <clears throat> Zato Enes radi Allahnu kaže da je poslanik sallallahu alijih vseleme rekao čovjek stari, a dvije osobine uz njega uvijek ostaju. Kako stari odlazi dvije osobine. Prva je pohlepak, a druga nada u dug život. Čovjek kada ostari, opet se nada još za jednu starost. Da bude čukun deda. I tako. Znači, to je, čovjek se samo na nikad ne misli da će preseliti se vrate lahođe lašanje a ono samo kri sakrije tamo da niko ne vidi imaš ti. A on govori ljudima nema, nema, nema, nema. Allah što traži od tebe kada je vidiš imaš blagodat da i pokažeš, iskazeš. I mi ćemo govoriti tako o tome kada budemo govorili o kojem imenu Šekur. Znači govorit ćemo o tome, o tim e, Allahovim tebareke teba blagodatima koje dariva, kako čovjek treba zahvaljivati. E, u biografiji Ahnefa ibn Kajsa Ibn Asakir prenosi da je jedne prilike vidio čovjeka kako drži dirhem u ruci. Pa ga pita, čiji je to dirhem? Kaže, moj. Kaže, moj dirhem. Kaže, bit će tvoj samo ako ga utrošiš. Samo ako ga utrošiš, da bi kakvu nagradu stekao. Razumijete? Znači, bit će tada tvoj. Sve dok ga držiš, neće biti tvoj. Ni se pika da je tvoj. A kad ga utrošiš, bit će tvoj. Zatim kaže, riječi pjesnika, tebe i metak posjeduje ako ga čuvaš. A ako ga trošiš i je tvoj. Razumijete? Znači ti, a vi ne da budeš i nego ne bude i metak tvoj. Što danas imaš? poslali se Allahu alijih veseleme, znači ono što bi imao u toku dana, za taj dan on bi udjeljivao. Naredni najnova nova nafaka. I tako. A mi znači sve nešto preskačemo i tražimo i razmišljamo o, znači, kao što je naveo Efendija, znači primjer unučar, za unučar, za unučar. Treći post poznaje ova dva imena. Da treba znati da Allah subhanahu wa ta'ala svu i opskrbu koju daje stvorenjima nema poteškoći u tome. Znači, nikakav zamor, poteškoća, nedaća, ne obuzima Allah te bare To su svojstva manjkavosti. Ovo su svojstva savršenstva Allah te bare Da udjeljuje, a da ništa od toga Znači ne osjeća ni da mu je teško to što udjeljuje. A koliko stvorenja ima? A kazali smo svima njima alate te bareke vodi brigu. Imao primjer u hadisu Kuciju gdje kaže poslanik sallallahu Robovi moji, kada bi prvi i posljednji od vas ljudi i džin stali na jedno mjesto zatim svaki od vas zatražio šta hoće od Allaha te bare kvetara. Zamislite, znači, sva stvorenja stane na jednom mjestu. Od prvi i posljednji, od džina i ljudi i svi počnu tražiti od Allaha te bare kvetara šta im treba. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve ovom Zatim da dam, kaže, svakom pojedinačno, svakom pojedincu ono što traži. To ne bi, kaže, umanjilo od onoga što je kod mene, kao što igla umanji u od mora kada se umoči izvuče. Znači. Razumijete? Koliko igla ta može umanjiti od mora kada se moći izvuče? Znači? Što ostane igla? Ništa ne ostane. Zamislite, sva stvorenja, priješnji, prvi i posljednji, i džini isto tako i ljudi. Da svi traže. Zamislite kada te sad upitao čovjek šta bi ti volio, šta želiš. Ali iskreno reci što želiš. Pa po, sve jedno riječ, sve što postoji. A da pobrajaš, da pobrajaš. <laughs> Ne, da pobraja, znači stvari pojedinačno Koliko bi stvari moglo pobrojati. I se svi da pobrajaju, svi da traže. I da svi mala dadne. Ništa tu malo, ne bi od njegovih riznica i riska. Koje on te bare kvetala posjedio. To je jedan od najljepših primjera koji govori o Allahu te Tebare Kvetala veličanstvenim velikim riznicama. Zatim četvrti pod spoznaje ovih imena jeste da Allah te bareke ne daje obskrbu samo vjernicima, nego da njegova nafaka, njegov risk koji daje, obuhvata i vjernike i nevjernike. Što ukazuje na veliku dobrotu i neizmjernu milost Alate te prema stvorenjima. Znači dok su živi, dok su na Dunjalku, na Ahiretu su kazali da nevjernik nema milosti. Nego ovo samo vezano za Dunjalku i život na Dunjalku. Allah Đelešanu mu kaže Allahu latifum bi ibadihi me i yasha wa huwa al aziz Allah je neizmjerno dobar prema svojim robovima i on opskrbljuje koga on hoće a pogledajte kako to završava sa kojim završim e, imenima wa huwa al zaista on jaki snažni el moćni e, znači on je neizmjerno dobar prema stvorenjima i svima njima daje. Zašto im daje? Jer je on snažan, moćan i jak i može to da dadne. Kako ćeš ti nekom dati kad nisu stanje, nisu mogućnosti? Ali Allah te barek tela snažan i moćan da to da da. S druge strane, što ukazuje da on ne daje nevjernicima što se boji nekoga, što ga je neko primorao na to. Nego on završio, da ne bih slučajno kog pomislio. Ružno Allahu te barek letala. Da on znači daje njima iz nekog straha, iz nečega, znači kao prijetnje, to ne postoji. Zašto? Zato što je Allah najjači, najsnažniji, silni i moćni. Niko nije kao on. Zato završava, da bi čovjek promislio i razmislio zašto im daje. Iz svoje dobrote prema njima, što je blag prema njima, što voli da dadne. Iz dobročinstva, a s druge strane nije ni pod kakvom vrstom prisile ne daje to jer je on snažan i moćan i niko nije moćniji od njega te bareke vetara. S druge strane u, u, hadisu Ebu Musa koji smo mi citirali više puta koji bilježi Buharija i Muslim gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme niko nije strpljiviji od Allaha te bareke Na uvredama, zlijetjama koje čuje, kojima ga vrijeđaju, pripisuju mu dijete, a on liječi i opskrbu daje. Razumijete, ljudi danas su, kad pogledate posao, danas su ovo vrijeme koje je opisano tako da su mnoštvo ljudi bolesni, dušenim bolestima, ovi, oni, psički, svakakvi, one, svi su bolesni. I sve njih alate te barek liječi, vodi i brigu o njima. A koliko je među njima nevjernika koji ne zahvaljuju niti tražu da lada ili nisu ni svjesni, Allah liječi. A s druge strane, opet im daje obskrbu, rizik vodi brigu o njima, a oni ga vrijeđaju, psuju ga, pripisuju mu dijete. Zar ima veći veći psovki, većih vrijeđanja, jezijet Allah te barek od toga da mu se pripiše dijete i da se psuje. Ali pored svega toga Allah te barek je latif bi ibadihi. On je znači prema robojima svojim blag i ovo je znači ono općenito kako smo kazali na početku, koji je to kazao Sadi Rahimahullah. Znači da je ovaj risk se dijeli na posebno i općenito, općenito obuhvata i vjernika i nevjernika. Zatim peti plod, da je uzvišen Allah Tebare Kvetala taj koji određuje koliko će kome dati na fake. Znači on je taj koji određuje koliko će kome dati, koliko će kome oduzeti, koliko kome pripada. Allah Đelešan kaže Wallahu faddale ba'dakum ala ba'din fir rizku. Allah Đelešanuhu jednim daje više, na drugima riska, obskrbe. Znači, Allah Đelešanu jednim ljudima daje više od drugih. Kad se misli na obskrbu, na risk. I to je habibio, da Allahove te bare kretela mudrost. Nemoj da misliš što je dao nekom drugom, da on pomisli da je bolji, da je draži Allahu Đelešanu. Vidjet ćemo znači ko je pomislio tako i kako su okončali. Nego Allah daje nekom danas toliko, nekom toliko, tebi dao manje kaže alhamdulillah tome, budi zahvalan Allahu te barek i letala i očekuj nagradu za to. S druge strane, Allahumme, gospodaro moj, ti si razak, prozukni, ti si taj koji obskrbu daješ, podari meni obskrbu. Traži da Allah te barek i uvijek traži. Jela te barek i letala će se odazvati. Zatim Allah Đelešanu kaže Inna rabbeke jabsutu rizqa limen Zaista tvoj gospodar daje obskrbu kome on hoće i uskraći od koga hoće. Jednim da, jednim uskraći. To je njegovo pravo. Njegovo pravo. Mi ne pitamo zašto to radi. I vjerujemo čvrsto u to i zadovoljno sa njegovim svim odlukama koje Allah te barek tada donosi. Zatim kaže Allah Želšanu Innehu kane bi ibadihi habiran basira I zaista i on obaviješan svojim robovima i sve te svoje robove dobro vidi. Znači obaviješen je koliko kome šta treba, to dadne, koliko kome pripada, ko koliko zaslužuje, zna znači svačije stanje i svakog roba, svakog e, roba dobro vidi šta čini, šta radi. Od se radi Allahom se prenos da je Allah poslanik sallallahu alijih veseleme kazao Na sudnjem danu će se dovesti stanovnik džehennema koji je živio najljepšim životom koji najviše na fakke imao na Dunjalku Zamislite tako koji je na Dunjalku danas takav ali je propisan da bude ostavnika džehennema pa će biti doveden pred Allaha Tebare Kevetana pa će Allah Đelešanu narediti da ga uvedu u džehennem. Da ga ubaci jedan samo dijelić, znači u džehennem. Zatim, nakon toga da se vrati i stane pred Alata I to će se desiti. Zatim će ga Allah Đelešanu upitati da li si ikada ikakvu ljepotu na Dunjalu posjetio. On će kazati, ne gospodar nikada nisam ljepotu nikakvu osjetio. A kakav je bio prije toga najluksuznijim životom je živi na Dunjalku. Kada uđe u džahnem, taj jedan samo dio, kada izađe, zaboravit će sve ono blagostanje koje je uživao na Dunjalku, Zatim će biti doveden stanovnik dženneta, pred bare te Pa će, koji je bio kakav, u najvećim mukama, problema i nedačama na Dunjalku. Pa će Allah reda se uvede samo jedan dio, ili jedan dijelić, u džennet, zatim da se vrati pred Allah Zatim će Allah Đelšanu pitati ko prvo, o sine Ademov, da li si ikada na Dunjaluku osjetio neku muku, neku tegobu, neki belaj? On će kazati ne, tako mi tvoje veličine. Nikada na Dunjaluku nisam osjetio tegobu, niti znači belaj, niti vrstu daći. Zbog čega? Zbog svih onih blagodati što je osjetio samo u tom jednom djeliću. Znači ušao, izašao i zatim ovaj, Elaš, on će narediti njemu da se uvede znači, u dženet, a on prvom riječi da se uvede u vatru. Pogledajte znači te blagodati dženetske koja očekuje dženetlije. I sve ovo što čovjek proživljava, da li ima, da li nema, znači ovaj je dobio sve što je imao na Dunjavku se može dobiti. Razumijete povezanost između razlika u ovim primjerima. Sve je dobio od blagodati, svih uživanja koje može čovjek dobiti na Dunjavku Na kraju ništa mu nije vrijedilo. Ovaj nije ništa imao od toga. Bio najvećim belajima i netačima na Dunjalku. Na kraju dobio je takve počaste da Lahate Bare kevetala da je zaboravio sve ono što je proživljavao određen broj godina, godina na Dunjalku. Zatim od plodova jeste da na faka, jer res koji čovjek posjeduje nikakav nije trag, niti dokaz da vas on te voli. Nikakav to nije dokaz. Znači koliko god da imaš kod sebe pri sebi, nije dokaz da tala te bareke tala voli. Koliko ostalo jaci? I ovo je znači obraćanje nevjernicima, džahilima, neznalicama koji smatraju što ima više imjet Allah ga voli. Danas kada vidi kakav se znači, nimaš ništa pri sebi, kod sebe, ono, kakav si ti vjernik, ti kako se vas brine o tebi, A vidi nas, mašala, koliko imamo A nikad ne ide u džanu. A nikad ne ide u džanu, kaže mašalo. <laughs> mašalo, znaš. Zadovoljan je s tim. Allah Đelešanu kaže وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ Oni se dive tome. Pa kažu mi, kaže, imamo više od vas i mjetka i djece. I nikad nećemo biti kaženi. Niće nas Allah Đelešanu kažnjavati. Diće se s tim. da imaju mnoštvo imetka i da imaju mnoštvo djece. I neće on biti kažnjavan da lađe žal. Allah što kaže, reci, što da kaže? Kul in rabbi jabsutu rizqa i ješa'u wa yaqdir walakin aktharan nasi la ja'lemun. A kaže Allah što reci ti, Allah, moj gospodar, daje risk i obskrbu kome on te barek Allah hoće. Uskraćuje od koga hoće. Pogledaj zadovoljstva vjernika. Reci Habibi, znači kad kažu Allah daj, tebi je to što ti je dao, dao ti je moj gospodar i tvoj gospodar. Meni je uskratio, tebi je dao. Ali kaže, većina ljudi ne zna. Ne zna to što ti tvrdiš. Da on daje i da uskraćuje. Daje kome hoće, uskraćuje koga hoće. Tebi kao nevijeniku je dao to što ti je dao. Ali nemoj vas misliš da ti je to što ti je dao podigao da reže da tebe voli, meni da ne voli. Zašto? Zato što sad je i u isto, znači, nakon ovog ajeta stoji Allah što kaže وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ إِنْدَنَا زُلْفَا Ni bogatstva vaša, ni djeca vaša, kaže Allah šano, neće vas učiniti da budete bliski nama. Koliko god da imaš imetka, koliko god da imaš djece, nemoj misliti da to nešto što će te približiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Neće. Zašto neće? Zato što nemaš onu osnovu ko sebe. U istom ajetu Lašan kaže Illa men amana wa amira salihan fa ulaika lahum jaza Osim onaj koji povjeruje pravim ispravnim imanom poče raditi dobra djela takve očekuje nagrada kod Allaha Đelešanu. Kakva nagrada Lašan kaže? Lahum di'fi bima amiru wa hum fil gurufati aminu. Nima će biti višestruka nagrada kod Allaha te bare I svi će oni biti kod Allaha te bare na visokim položajima, visokim odajama. I kakvi? Allah kaže aminun. Biće znači sigurni, nikakvi nedača neće osjećati, niti bilo kakvu vrstu straha. Kod Allaha te bare Kome onaj koji bude illa men amene wa amile saliha. Osim onaj koji bude vjerovao i dobra djela činio. I sve ove završetke, sve ove ajete koji ukazuju na ljepotu i zaradu dženeta, će dobiti samo onaj koji vjeruje i dobra djela radi. Ne onaj koji kaže vjerujem, a nema ja dobri djela po Odvojio je djela od imana, od iskazivanja, potvrđivanja. Znači ono što kažeš da ti u srcu i na jeziku mora potvrditi djelo. Takvi koji to budu učinili radu, takvi takve Allah Đelšan će nagraditi tim urufat, velikim, visokim položajima i odajama kod njega te bareke, te bareke Zatim Allah Đelšanu njima isto tako uzvraća i odgovara za oni koji kažu pa evo Allah nam daje to ne bi nam Allah dao ni metak, ni porod, ni djecu, ni sve ovo što vidite da nas na kraju posle toga kazni. Znači on se zadive tome, pogledajte, sam je ovo dao zato što nas voli, ne da nas kazni. Allah Đelšanu kaže E jahsebune ennema numidduhum bihi min, min, min mali wa banin oni smatraju da ono što im mi dajemo od djece i imetka da imaju znači da su nešto kod Allaha barek tala na posljednjem položaju zato što kaže nusariu da mi požurijemo za njih da im dat filhajrat u dobročinstvu dobrim djelima da mi kao požurijemo da im damo i djecu i imetak što ih volimo, što ih cijenimo, znači što su dragi nama. ješ urun Allah što kaže, ne, nikako, nego oni to ne osjećaju. Oni to ne svačaju. Znači taj metak koji imaju, taj porod i djecu i sve što im je Allah dao, nije to što su oni posebni kod Allaha te kevetala, nego što ne osjećaju i ne znaju da je iz, znači ono što se vrijedni i cini kod Allaha te bareke iman i dobro djelo, nikako djeca. A djeca će tek vrijediti za onoga koji bude vjerovao i dobra djela činio i ostavi iza sebe dobro i hajirli dijete koje će učiti dovu, znači od toga čovjek ima koristi na ahiretu. A mimo toga, znači, da ti nisi dobar, a da osjećaš to što imaš, da imaš, da posebno kod alate bare kvetala ni u slučaju, nije, nije isto. Ovo ćemo boda stati, pa ćemo naredni put ako boda nastaviti. Molim alate bare kvetala da nam oprosti, nam se smilije, da popravi naše stanje, da nam podari risko sa kojim je on te bare kvetara zadovoljan da koristimo u one stvari sa kojim on te bare kvetala zadovoljan da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, svim onima koji su preselili u ošrhidu i koji su svjedočili Allahu te bareke ve taala vahdanije, njegovu jednoću, na tim riječima preselili. Molim ga da popravi naše stanje, jedini naše safove, da popravi stanje svim muslimana u svijetu. Subhanak Allahum hamdika, šadu la ilaha illa